Copenhago kiel modelo por modello biciclado. Ci semaine, maine oni celebris la ducentia region de la biciclo. Ien o caso por rigardi kion on la urbo Copenhago rilate al bicicla trafico faras tion pli bone ol aliai urboi. La germana ingeniero Karl Dreis inventis la dectuan de junio de la Iaro 1817 en Mannheim la cur biciclon, cae tiel la pra formon de la biciclo. Ia dauris ancora iom da tempo, gis la hodiau usata biciclo, cun ceno, estis inventita, set la vencado de la biciclo estis nehaltigebla unue gi estis libertempa veturilo por la suprai tavoloi de la sozio, ecte la dudeca iarcento gi farigis veturilo por la amasa trafico. Post la dua montmilito, milito, tamen politicistoi vetis forte pri automobiloi cae motorcicloi. Oni consideris ilin modernai, cae taugai por la estonto, contraue alla malnoviginta biciclo. De tiam la motorizado marcas niain urboin. Exemple en Vieno, dudec sep procentoi de la voioi estas traveturatai per la automobilo. Samtempe la automobilo ocupas du trionoin de la stratai areoi nur de tre mal longa tempo la biciclo travivas novan culminon de popularezzo en europai cae americai urbegoi. En la tuta mondo urboi probas de nove pli altigi la quoton de biciclantoi. Char biciclado estas medicon vena, savas spazon, gi pli altigas la en urban vivo qualiton, cae pruveble efficas positive alla sano la quota de biciclantoi intertempe estas considerata factoro por la vivo qualito de urbo. La dana cef urbo Copenhago estas considerata successa modelo rilate al accelado de bicicloi, ancau char la urbo lerte posiciigas sin kiel marco bicicla cef urbo en internaziai publiciloi, en daura concurado cun la Nederlanda cef urbo Amsterdamo. Estas facto che el la tuta mondo venas delegitoi al Copenhago por rigardi kiel biciclo convena urbego povas aspecti. Plei gravas intuizia, do mem clariga logica reto de biciclai voioi, sur ciui la biciclantoi sentas insecurai, cai sur ciui ili sen grandai crom voioi atingas sian celon, diras la presidanto de la Dana Biciclista Asocio. Sestec du procentoi de la Copenhaganoi, lau plei fresciai datumoi, veturas bicicle, ene de la urbo, al laboro au al clerigeio. Se oni encalculas ancorau la vastan circauantan regionon, tiam ancorau estas quartec unu procentoi, che prescau du miliono da homoi. Ciu iare la urba administratio forigas quelcain procentoin da parcumeioi por automobiloi, por disponigis pacon por biciclantoi cae piedirantoi. Disponeblas largiai biciclai voioi, ofte cun tracoi, por avanzado, sur ambau flancoi de la vetureio, aparta in trafic lumo in por bicicloi, verdan ondon por biciclantoi, se ili observas rapidezon de 20 kilometroi en horo. Kai existas aparta i biciclai chosseoi por la commutantoi e la circaoanta regiono. La instructurigo de la commutantoi estas plua strategio por minimumigi la automobilan traficon – Apud la biciclai shoseoi, existas ancao la eblezzo sen coste transporti la biciclon en la fervoio. Mal avarai cupeoi, por bicicloi, fidinde ofertas ties pazon. Estos ciam automobiloi en la urboi, ancao en Copenhago, sed ni povas draste reducti ilian nombron. Tion opinias urbo designisto el Copenhago lia firmao consilas en la tuta mondo urbain administrazioin pritio, kiel eblas pli altigi la quoton de biciclantoi. Lauli necessas igi la biciclon plei rapida en urba traficilo. Tiam la biciclantoi venas quasau automate. La modelo de Copenhago poba servi en aina urbo.